ndasubiye kubaramutsa abakunzi mwese mubandanya gutega abiri radiyo isanganiro mwebwe abarundi mudukurikirana kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage na kaze mu gikaniro mu kiganiro cyanyu karadiridimba ikiganiro kibaha akaryo namwe kugira mutubwire mugire icyo mushikirije ku bijyanye n'ibyubaka kino gihugu cyanyu mutiro no munsi tuza kugaruka kuki ejo itariki ya mbere rusama ku isi yose hazohimbazwa umunsi wahariwe akazi n'abagakora hano rero hano mu burundi ibice mirongo itandatu na bitandatu by'urwaruka bikaba biri mu byo bigize eh, kino gihugu muri ibyo bice ibice birenga mirongo ine akaba bari mu gashomeri ubwo rwaruka akaba ari rwo rwaruka yuko ari rwo rufise ingufu zo guteza imbere uburundi zo gutezana imbere igihugu hano rero tukavuga duti mbe kubushomeri bushomeri bwabaye ndase hano mu gihugu cyacu ugasanga ubwo twari twizeye yuko ari rwo kubaka igihugu nibwo ruri mu ibarabara nibwo rutagira icyo rukora nigo ubona yuko ruriko rugenda atafatiro canke atakazoza keza ruriko rurabona none byohinduka gute ni giki cyo hinduka nibihe bisata umuntu yufata yuko byoba e, eh, umuntu yoshira kwisonga kugira ubushomeri bugabanuke akazi kaboneke kugwaruka gose ngivyo bimwe mu bibazo tuza kwishura na cyane cyane tugashaka yuko mwebwe abarundi mudukurikirana kuri website akarungu isanganiro mutubwire mutwereke nk'inzira uko mwe mubona byogenda nari ryo usanga benshi muri mu bihugu biteye imbere mukibuka yuko n'igihugu cy'u Burundi ubu wakigira kabiri mu bihugu bikenye ariko nibyo bihugu biba biteye imbere kenshi usanga navyo niba byaraciye mu nzira mbi inzira zitoroshe hama mu nyuma ugasanga biriyemereje canke biradugije ubutunzi bwabo ejo no hejeje ugasanga baratunze abene igihugu babo mbere bagahakazi bose aho rero tukaba tubakeneye ko ibiri uno mwaka na kuno kwezi kwa kane hari igitega mu ikoraniro ry'ugwaruka aho nawe yagarutse kuri ibi bice mirongo itandatu na bitandatu bigize ugwaruka Burundi ababwira bashyiremo inguvu ekaratubwira muri make n'ibyo byoba byarakozwe kugira ubuzi buboneke reka tumutegabire leta y'u Burundi yaramaze gufata intumbero yo guhimiriza abarundi muri rusange na cyane cyane rwaruka kugira umwenegihugu wese aba ari ku mitumba mu ikomine mu ntara amenye ko iterambere ry'aho aba ni mwega imbere y'abandi bose rimukomoka ko rikongera rikamugaruka ko kandi umutahe turabakeje cyane kandi namwe mwikeze ikomera amashyi ngiryo iterambere ribakomokako rikabagapfako ntihagire n'umwe muri mwebwe tuzokumva aganya ngo ziranyazwe ngo ko bamwe bitwa abagiraneza baduteye akagere ibintu bigiye kuyangara uzosubira burundi imana mushobora byose yaburemanye ubutunzi budasanzwe na hanyu burumuka amaso guhera uno munsi igihugu cyacu kigizwe ahanini n'abenegihugu bakiri bato nkako ibice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana by'abarundi bigizwe n'urwaruka rutarenze imyaka mirongo ibiri n'itanu muca mwumva rero uruhara rwanyu ko ari ntangere mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu ubwo ni ubutunzi ah, ndahashimikiye ubwo ni ubutunzi budasanzwe kuko ubu ku isi hariho ibihugu biriko biraganya kubera abenegihugu babyo, abasaza basumba urwaruka uburundi bwabaye ubwa mbere mu gushyira mu ngiro ingingo yafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa afurika isaba ko igwirirana ry'abantu aho kuba ikibazo nyabuna byoba inyishu ku bibazo by'ubukene ibyo bigaca mu migambi ishinga urwaruka hamwe n'inyigisho zisunga ibihe tugezeho aragaruka ku byo baranguye kugira batange akazi aragaruka mbere aranavuga yuko abafashe uburundi ngo naho ntihagire ngo uzosi mu mutima ngo nuko baba barahagaritse imfashanyo yabo ngo uburundi buzobandanya bubaho none mwebwe mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu sanganirwa akaburungu orenage nigiki namwe mubona cyokorwa kugira ubushomeri buri muri kino gihugu bugabanuke ubukene buri mu miryango y'abanyagihugu bugabanuke narijya ibindi biharuro byerekana yuko ibice mirongo itandatu ku ijana by'abakiri bato basanzwe bari mu ibarabara batagira ubuzi nayo ma experience rero turindiriye kuri mwebwe ni igiki cyo hinduka mu bisata byose bigize kino gihugu cyacu imirongo yacu ikaba yuguruye ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage kuri mwe rw'abarundi mudukurikirana muri mu mahanga turafise kanezius mu Bubirigi uratwumva neza Ego ndakumva medal ndakuramukije Ego ndakuramukije Ndakuramukije Ego gira amahoro Eh aje dukuri wafite ikiganiro cyumvikana kuko mm -hmm. umenga hariho ejo hari umunsi mukuru ukomeye w'abakozi n'akazi mhm. ni umwanya mwiza rero yuko turaba aho tugize mhm. tukisuzuma tukaraba nyine kameze ibintu tukaraba umwimbu tukaraba n'abagafise n'abatagafise ngira ngo nibyo n'uwo mukuru w'igihugu ariko aravuga eh, atuyakira mu ijambo ry'intangamuranga yego hanyuma mhm. nduze ku ijambo ngira ngo uh-huh. bakavuga yuko uh-huh. hafi bice birongo itandatu yenga eh, by'abantu bitwa ko bafise diplome no kuvuga batagira akazi mm. hanyuma bakavuga yuko mbere n'ifaranga ryataye agaciro abagafite mwebwe barira muri ido hanyuma atadafise nabo nyene bakidoga bakidoga ko atadafise mhm. urumva harimo ikibazo aho hari ikibazo eh, gikomeye mbere hanyuma eh, ugiye kuraba rero igihari ni ukuvuga twebwe ngereranije no mu bihugu turimo iyo urupimo rugeze kuri cumi ku ijana rw'ubushomeri ni ukuvuga ngira ngo abantu birirwa baca birirwa barata amacumu ubutegetsi buja hasi hejuru ngira mwarabyumvise mu myaka ingahe iheze mu gihugu cya Portugal mu muri Espagne bageze ku bice cumi na bitanu ku bice mirongo ibiri ku ingene bahagurutse kubabera abavugizi cyangwa kubabera abaserukizi koko bagashikana ibyo bibazo byabo ibyo twokwita amadoleance yabo kugira biboneke ari ubwo buzi ari ubwo bushomeri buboneke mubona hari uruhara bo bo bafisemwo ko ari bo bitwaye ko batowe n'abanyagihugu urumva ntiriwe ndaja kure mm-hmm. mu kirundi bavuga bati uko zivugijwe niko zitambwa mm-hmm. urumva rero abo bantu bitwa buri abashinga amateka eh, abo bitwa bari muri leta jewe kuri jewe ndabye eh, abari muri leta nkaraba abari mu nama nshinga amateka n'abari mu mpuzamamateka mm, bose ntaho bataniye bose bari nta mugambi bafise bakorera umugambi umwe umwe gusa rudende urumva uwo nawe nshobora guteza imbere igihugu ni ukuvuga bari hamwe bari eh, ku murongo umwe ni ukuvuga nta deba contradictoire kuko aho mu gihugu tubajya kubishika ko ngira mu kanya bajya kubimbaza mhm. iyo uzanye ibyo bibazo urabona nk'ubu ndaguha akarorero mhm. iyo umukuru w'igihugu avuga ati twebwe twarubatse amasitade twarubatse amavuriro mwayubakiye amashuri uko byavuye mu maboko yanyu mhm. kandi byavuye mu byo mushaka mhm. two kwikomera amashyi kandi tukanezerwa none uyu mushingamateka yoza ngaha akavuga ngo ibyo uvuze amakuru y'igihugu we ngo si byo kubera ngo abantu bari kubarishwa n'inzara cyane ngo nta bara cyane nta nta muyaga nkuba cyane nta ibikenewe nk'uko birakorwa mhm. yobuwahe uwo mukenguzamateka yobuwahe ko no mu gutora urabizi yuko bajya gutora ibyo babariwe mhm. ntibakora bigenga nta bwigenge buriho naho ntaho ikibazo gihagaze kubivuga ibiterezo ngorane n'ingene byotorerwa umuti ngira ngo urajya kuhimbaza ibyo umuntu yobishika tukiri aho nyene none nuko vyategerezwa kumera ni gute byokwiye kumera ya habe namba habe namba ugiye kubira umushinga amateka ntaserukira leta cyangwa ubutegetsi mhm. aserukira koko abanyagihugu ni kuko nibo bamutora ni iwacu urabona ubu n'ayo matora bashyirwa ku marisite ntibagenda kwiyamamaza nk'umuntu asanzwe ngo atorwe kubera ubwira n'umwete no gukunda igihugu no gukunda abanyagihugu aba afise oya bica mu mugambwe bigaca mu nzira eh, z'imigwi z'akagwi karondera kujya byamye kuba na kera mu myaka yose karondera gushyikira ubutegetsi mhm. no gusahura abanyagihugu eh, iyo rero bimeze uko nta muntu w'umusuma yigera asumira abana mhm. ibyo ntibibaho nta n'ibyigeze bibaho n'ubu iyo umaze kujya kunyonora ntubu ukirondeye guteza imbere abo uri kuranyonora ntibikunda naho bihagarara kuko ucumera nk'isiha uguma urondera utwara unyegeza no kujya ko isiha ikora nta kindi nacyo gituma ubona ubu atakigenda ugiye kubimbaza ntubigusigurira mhm. kuko ugiye kubiraba eh, ugiye kubiraba hagira ibintu byose bihera he bihera ibi twita bwone guverinanse no kuvuga intwari ibereye mhm. iyo urufi rumaze gupfa ku mutwe n'ahasigaye ruba rwapfuye ntibiba bigikunda iyo leta idafise ubwira n'ubukerebutsi ngo ushyireho abantu bafise ububasha ubumenyi buhagije ubwira ubukerebutsi kugira ngo ni ukuvuga aho niho bipfira mhm. kuko wa wundi ataraba sebuja ntataraba igihugu n'abanyagihugu iyo rero umaze gukora uraba sobuja nkakurya umukozi mu nzu araba yuko sebuja yari yahaze atabisigaje ku meza urumva bice bigorana nta muntu aheza ngo amenye ati uyu muntu ariko akorera abanyagihugu n'igihugu cyiwe cyangwa ariko akorera wahamuteretse kubera yashyizweho mu bundi biciye mu bw'inzira uretse ubumenyi n'ubuhinga n'ubwira n'ubukerebutsi bwo gukora igihugu no gukikunda aho niho bintu mm-hmm. bihagaze kuri guverinoma mugabo inyuma yaho hashiriweho uh, imigambwe myinshi ibyo bise multipartisme uh, eh, bamenyesha yuko byiza hako imigusanga igabuye ija hijya no hirya boja hamwe ariko guca bavuga ati nta mugambo umwe reka habe imigambwe myinshi hamuzo ushaka gushikira ubutegetsi atogwe n'abanyagihugu yavuye muri iyo migambwe myinshi ntibabone wa mugambwe umwe canke kakagwa k'imigambwe kama gatsinda ubwo ibiba biriho n'agatoboro mhm. ndaguha akarore ntikari kure mhm. nabaho muri tanzania e, umugambi wita ccm mhm. ngira ngo niho abanyagihugu benshi bobyumva nk'abari impunzi ziri nga muri tanzania nyinshi cyangwa abarundi bagiyeyo ni benshi kandi ccm e, kuva bikukiye nta wundi mugambwe uratwara haguma hakuranwa abaperezida bavuye muri uwo mugambwe umugabo barazisubwira bagateza imbere abanyagihugu abanyagihugu bagatezwa imbere kuko nakubwiye ushaka kuba umwe utegereza gushyiraho abantu utisunze umugambwe utisunze umugwi wawe muga wisunze ubumenyi ubushobozi ubwira n'ubukerebutsi bwo igihugu kugikorera ibihugu bya rutura bikagira biti twe dufite inyungu muri kino gihugu reka dushyireho uburyo n'abazodufasha uhuh. ugasanga ariko uwo muntu nawe acagira ati nashizeho abasi bo bashizeho nzokorera bashizeho bagaca baza bagasinya amakontra bagaca biba icyo gihugu bakagenda ngira ngo ibyo ni uguhakanira ko muri congo brazzaville igihe uwitwa risuba yatorwa n'abanyagihugu kandi amatora yemegwa ku mugaragaro nta n'akanenge bayatoye baba abo bahiganwa yahiganwa n'uyu mu perezida ariho ubu mugabo mu nyuma na manda yiwe ntiyayihegeje bace bamukura imyaka ibiri iheze baramukuye ngira ngo ah, muratwibuka basubizaho wahahora kubera yagombye guhindura ibitoro byo muri puwentwari kugira ngo abihereze abashinwa n'abanyamerika kandi kuva za urikome za itebu hariho n'akandi gace kegeye iniverisite karanga ibyo ngaho mu burundi umenga ndakibagira izina ryako ariko gakorana eh, na za serone na na minisiteri de finanse yumva turabiraba tukabibona Eh, n'amahera hari baronka baronka mu gihugu ataja muri imwe twita segiteri do production ni ukuvuga nk'uko hari no mu bindi bihugu babigira ni ukuvuga ushora imari ushora amafaranga iyo aturuka mhm. iyo ntushobora gushora amafaranga iyo adaturuka hanyuma ngo uvuge ko turi kubateza imbere igihugu n'abantu bazoronka akazi ibyo ntibishoboka ni ukuvuga iyo nk'ubu iwacu igitunga itunze abantu ni uburimyi iyo udateje imbere uburimo uburimyi babwatse bice birenga mirongo itatu ku none wumva abo banyagihugu batazokwicwa n'inzara nubwo bavuga ngo ni uruzungu birabe muri muri muri mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka niko byanditse mhm. hanyuma ugenda urabe ugenda urabe mu eh, bintu eh, by'amahinguriro nta namba kuko ayo mahinguriro niyo ateguriza abanyagihugu bayimbuye bakaronka umwimbu itomati muco ibitoki iyo zabaye nyinshi barazita baraziseza kuko ntako bari bugishimwe zihingure ngo zije mu bigopo canke zidandazwe zibitswe ni naco gituma inzara itwishe ikatwica mu burundi hanyuma utikuke ntibashira imbere ibintu vyo guteza imbere ibi vy'umuyagankuba ubu nta muntu afite aha turi tuvugana kubera ingene isubiza hamwe n'ibihugu byayifatiye ibihano mhm. nubwo bavuga yuko eh, ataco byishe mugabo ubu turazi yuko wongeye ko gushika ku bice mirongo itandatu ku ijana kugira ngo mm, bazibire igihenge bayakure mu banyagihugu nabo bakenye n'iry'umunyu batarironka mm. urumva uretse ni agasabuni ko bari bagiye hmm? mhm. uti rero bogerageza bakagarura imigenderanire y'u Burundi n'abari basanzwe babufasha yee hanyuma bakabahingura mhm. bakabakopesha bakabahingura ahantu kugira ngo bagire umugambi ukomeye kugira ngo baramwe ni n'ibwosura kwisura urabona iheragira atagaciro mhm. urabona ibintu byose byaragiye hasi hasi rwose kandi no kuvuga yuko bavuga bati ubu ahubwo bigeze munsi y'ubusa indwi ku ijana indwi munsi y'ubusa mbega ibyo ko bitavugwa hmm? hanyuma icya kabiri cya mbere ni umutekano ubwa kabiri ni ukurondera ingene basubiza hamwe uvuga n'umunsi n'umuti twebwe turi ko dukora iki kugira ngo dusubize imibano kugira ngo ubutunzi imigenderanire kuko bizana ubutunzi eh, bisubire bisubireho ni igiki kiriko kirako amambasade nariho mm-hmm. niko reka adakora ikijana rimwe n'ayandi makungu ni kubera ko abakuru b'ibihugu ni kubera batavuga bati turihuza ikibazo muri east africa cyatwebwe n'abanyarwanda n'ikize ngaha ku rubuga ku meza tuciye mugabo dutezurira abanyagihugu reka twizere hmm? yuko abaheruka gutorwa bazogishira imbere guca imigenderanire ibe myiza hagati ya bino bihugu byacu by'akarere ka afurika mugabo nakubwiye byose biva ku mutwe mhm. biva ku mutwe kandi umutwe utabaye Eh, mwiza kuko n'ibindi bice by'umubiri ntibiheza ngo bibe byiza nuko bihagaze ni ukubimenya tukabimenyera hanyuma bishaka ikindi gikomeye ni uko bamaze kuronka ayo mafaranga eh, bamaze kuronka ayo mafaranga eh, bohereza bakarondera imigambi yihuta ni ukuvuga bimwe tuhejeje kuvuga zirya segiteri zizana amafaranga ni ukuvuga bagashyira amafaranga hariya hayazana kuba yatwara ahatayazana ni ukuvuga umaze kuronka umutekano igisirikare ntikiba kisubiye kuronka mirongo itatu ku ijana cyangwa yarenze ni ukuvuga gisigaye gisigara kironka aha ino i burayi usanga ibisirikare bironka bironze menshi usanga ari atatu ku ijana atatu mm. mugambi iwacu usanga birenga mirongo itatu na gatanu kuri buri yoya byarigeze kuri mirongo itatu n'indwi hmm? ku ijana ibifasha ubutunzi ni ibi byo gushyiraho umuyagankuba ugakwira mu gihugu hanyuma twarumvise yuko rusumo bariko barayikora eh, bashyizemo umutahe ntituzayo bashize yuko angana mugabo twibaza ko ntayagiye yuko angana hariho etiyopiya yaremeye eh, yogurishije ntituzi ko dufite amafaranga yo kugura urumva ibyo byose n'ibintu bizingamika biratuzingamika ubu uderesitaje igumaho ni n'ingomero za riho nta mentenanse no kuvuga nta ntabwo nta kuzikorera ngo zigume zifise wa mwimbu uw'umuyaga nkuba urumva ibyo ni ibintu byose biduhanze biduhanze mu gihugu hanyuma eh, bakaronka rero eh, ni ukuvuga bakaronka ayo mahinguriro kuko utagira umuyaga nkuba ntuha ayo mahinguriro amahinguriro y'ibanze ibi dusuma tujya gusuma tukabyironkera abanyagihugu bakaronka ibyo barya ntibicwe n'inzara hanyuma bakaronka n'umusesekara bagashora bakaronka n'ibindi bakeneye ni ukubagazana imigambi ijyanye n'uburimyi kuko abanyagihugu benshi ngaho iwacu nibwo bibatuye rero ugomba gukoresha abanyagihugu mu kwiyubire ko abivuga yuko ari urwaruka kandi butegerezwa kuba ubutunzi hakuba ingorane mhm. nibyo rero bategereza gukora ni ukuvuga bakamenya yuko ari urwaruka rufite ingufu kandi ari ukurubarondera imigambi hanyuma nabo bagakora kuko umunyagihugu ubu ubu asigaye yeruheru ntiyabujya ko umuntu akeneye akeneye umutahe mm. uwo mutahe noneho uzawukura awukura kuri leta leta itamurabiye imbere bimuhe inzira ntaca zoshobora gushikako kuko iyo leta izanye imigambi ikazashyigikira abanyagihugu nabo bagakora no kurondera igishoro mm-hmm. kugira ngo abanyagihugu baronke aho aho bahera kuko ubu intambara yaje basigaje iheru heru n'ubwo kwaruka ruhari niho ruzorongera rero akoyoko bakaronka koko icyo bakora kuko ubu naho kirone na leta irakirondera ntacyo baronka ntacyo baronka ntacyo boronka kandi bose nibo kwirwa muri leta naho ba igera rimwe rimwe ku kwezi urumva rero bakeneye izindi nzira hakeneye leta ni ukuvuga tekinike mhm. kugira ngo izamurwe ntidukeneye abantu ba mu kagwi ngo wewe ngo wamaze iki wowe ukora iki umuganga bakeneye icyo umuntu amaze yumarira abanyagihugu nibyo nagomba gushika murakoze urakoze cyane Canesius mu Bubirigi mugire ibihe byiza mubandanya mutegabiri hadiyo isanganiro mwakoze cyane murakoze namwe naho ku munsi zose murakoze cyane wakaba ari Canesius mu gihugu cy'ububirigi yagarutse kuri byinshi avuga ati intwaro ibereye umutekano kuri bose ukugarukana ukunywana hagati y'ibihugu mbere ngo nukujana imari no kuvuga twashatse mu ama experience murabona muri mu bihugu byateye imbere natwe turi igihugu kigira kabiri mu bihugu bikenye dutino n'ubu bukene twobuvamwe gute dusanzwe dufise ugwaruka rurenga ibice 66 kwijana ejo n'umunsi w'akazi ni gute ni ahem experience mwoduha kugira ugwaruka rwacu nago ruronka akazi ejo nahigiye ejo ruteze imbere igihugu baje kugabura bakashaka tubwira natwe ho twoje nta kundi mm, Placide uriko ngira ngo uvuga ufobetse uvuze abagwiza atunga ushaka kuvuga aba banyene imitahe bazana imitahe mu gihugu ubuye nta bantu barenga ijana bakorera mu kigobe bamwe bavuga mu mutare abahe bamwe muvuga ko muremwe bitabashinga amateka baside abashinga amateka bajya batowe n'abanyagihugu nibo batumwe n'abanyagihugu ah, Canesius yabigarutse ko aravuga yuko na cyane cyane buhagarara ku cyo yise intwaro ibereye Eh, bajya abatowe n'abanyagihugu nizere ko aribo bategerezwa kwerekana cyangwa bagashikiriza ibibazo by'ababatoye hama none placide Um, um, wewe uri mu gihugu giteye imbere ubona n'igiki abantu bokora haba ugwaruka canke ku mpande zose kugira ubushomeri bugabanuke ejo na hirya ejo abakozi bagenda guhimbaza umunsi mukuru wabo banezerewe imbere bari kumwe n'abakoresha bumva banezerewe bose bari hamwe eh, kuko iyo amahoro amaze kuboneka eh, abantu abarimyi barajya kurima bakavuga bati tuzokwimbura abajya ku kazi gatandukanye mu arakareta canke mu mahinguriro nabo nyene baravuga bati turaja ku kazi eh, umwimbu no waboneka agashara karaboneka kandi bashobora no kutwongera urumva rero aho oye ni mu gihe eh, haba amahoro ni uko tubibona nk'uko mwamye mubibaza muri ibi bihugu bitandukanye tuba dusabye mhm. eh, ikindi cya kabiri gisabwa kugira ubushomeri bugabanuke Eh, birasaba yuko eh, imitahe mhm. iyo mitahe rero bishobora kuba iy'abarundi cyangwa iy'abanyamahanga mugabo ubwa mbere umutahe mukuru ni abarundi twebwe nyine mhm. hanyuma eh, kuri iyo mitahe y'abantu ari twebwe abarundi twebwe nyine hariyongera ko iby'imana yaduhaye umuntu ashobora kuvuga dufise imvura nko ku mezi icyenda biboneka yuko mu gihe abarundi baba bafise uburongozi bwiza buba bufise bushobora gutuma eh, gutunganya ah, bita abahinga mu gifaransa bavuga aba egisiperi bakajya mu bisata eh, abahinga bajya mu bisata bitandukanye mhm. icyuka cyiza mu banyepolitike ubwo burongozi bwiza nk'uko umeje kubivuga butseba gutunganya ku buryo bufata abahinga mu bisata bitandukanye bakaraba ari mu burimyi bakavuga ati mbega umwimbu w'uburimyi twuduza gute ko dufite ikwiye aha idakwiye tukarondera bijya byo kuvomera imirima mhm. ko dufite isi nziza aho mu burimyi akaba aribo bafasha icyo gikorwa eh, ari muri ibi by'amahinguriro bakarondera abahinga bize ibintu by'amahinguriro ari ibi eh, ibisata bitandukanye mhm. eh, cyane ari ibintu byose bishobora kuzana tuvuge abagwizatunga bo hanze ati mbega abagwizatunga bo hanze kugira ahurumbe igihugu cy'iwacu twokora iki mbega gute mu ibyo rero byose bikorwa n'abahinga ati tunga wo hanze kugira ngo adashyire hamwe ryiwe akeneye iki akeneye iki akeneye iki akeneye iki ibi twobimuha gute mhm. birashoboka nimba bidashoboka twokora iki bwira bishoboke urumva ibi nabyo nyine urondera abahinga baba baminuje mu bya rukerarugendo mbega umukerarugendo kugira ahurumbire igihugu wewe asaba iki mhm. arasaba amahoro arasaba ko niyajya muri icyo gihugu aronka imfungwa nziza aronka abaganga beza aronka hajyama heza aronka umutekano mu gihe ari kimushikiye ibyo ni abahinga bize bya ba rukerarugendo batiza kubivuga ati ba rukerarugendo kugira tubaronke aba aye bigenda ukunuku bigenda ukunuku nuko ni n'abahinga babishiraho se umuntu ari we wese ivyo ah, nk'uko turazi ko mu gihugu Kenya urabona yuko abarukerarugendo bigize amahera menshi cane mhm. ushobora usanga ari ngira ngo mirongo itanu kw'ijana y'amafaranga leta ikenera hariho abize baraminuza hanyuma ntibataha kubera igihugu cyagiye mu bihe bigoye mhm. hariho n'abagwizatunga bari mu gihugu bahubunze abo bose batashe barashobora gutuma bashobora gushinga amashyirahamwe bagasanga hubutse ibihumbi bibiri ibihumbi bitanu bubonetse kubera ko batashe bumva no guhara urufunguruzo navuga ni ya mahoro hmm. abo bantu baminuje baguma hanze badashobora gutaha ngo bashinge amashyirahamwe hari ibindi bizamo ibiri kurwanya igiturire nta atunga ashobora gukorera ahantu hari igiturire eh, hari ibindi byinshi usanga rero bizamo ibiz'amakori ngena amakori atumurengera mm. umuntu ariko adandaza agira icyo asigarana nawe e, ni ibintu abahinga bashobora kujyamo bakaraba ahanaciye ku masonga ari ibintu byinshi e, bisabwa ibi by'umuyagankuba abandi bose bagiye baravuga ntabwo nta ruganda nta shyirahamwe burikora ritagira umuyagankuba e, abajejwe umutekano mu gihe ishyirahamwe ry'iwe ritewe ibi bya kizimyamwoto mu gihe ishyirahamwe ry'iwe rihiye ni ibintu byinshi bijyamo abantu b'abahinga bazoba kwicara bakavuga bati mbega igihugu cacu kugira gise neza ubushomeri bugabanuke amashambwe abe menshi uburimyi bugende vyogenda gute n'abahinga bazoba kwicara bakabikora urakoze cyane Suwede Nico